Kako je definisati i u koju je grupu svrstati. Pa su neki kazali da je valuta, da je to u stvari dug koji se uzima od strane koja izdaje valutu. Znači, koja je napravila valutu ili koja je dala ljudima na korištenje. Drugi kažu da je to vid trgovačke robe kojom se trguje. Treći kažu da je to da je valuta zamjena za zlato i za srebro. Da je to u osnovi kao zlato i srebro, ali samo da je šta? Došla na mjesto zlata i srebra da je zamjenja, da nije znači a samostalna valuta, da nije samo stalna vrijednost znači kojom skupuje, nego je zamjena za zra, zlato i srbo. Drugi kažu da je to vrijednost, vrijednostni papir kao što je vrijednost, na primjer, određenog metala, kao bakra i drugog metala. I to je bilo četvrto i peto mišljenje, zadnje mišljenje jeste da je valuta samostalna. Da je to znači imet ili vrijednost koja je samostalna i nije znači ovisna o zlatu i o srebru. Prethodno mišljenje koje smo spomenuli da je zamjena je blizu, no međutim nemo, nije precizno zato što se valute razlikuju. Da tako, vrijednost zlata je otprilike svugdje ista, dok se valute i te kako šta razlikuju valute se i te kako razlikuju U šaljetu nije došlo određeno šta će to biti kupovna vrijednost za određenu stvar. Šta god se kod ljudi pojavi kao vrijednost i to običajno pravo prihvati kod ljudi da se da to biva kupovna vrijednost, time se kupuje i prodaje, u ovom slučaju nisu na valutu, To se spodrazumijeva, znači, a, ima propis valute ili kupovne vrijednosti. I na ovu činjenicu je ukazao šehol sami vrutejnije. Kaže, kada neka e, vrijednost ili određeni metak postane esmanen. A semen je nešto što se, čime se procenjuje vrijednost određene stvari. i bude imao taj smisao kod ljudi, nije ga, kaže, dozvoljeno prodavati tu vrijednost za tu vrijednost na odgoj. Kao što nije dozvoljeno prodavati šta? Zlato, na isti način. Znači, mora biti ista za istu količinu iz ruke u ruku. Pa dok se to, znači, pozna kod drugog, kod druge vrijednosti nekakve, odma poprima isti propis. Uh, I kaže šehr samim temi u svojim fetvama, što se tiče dinara i dirhema, oni nisu šerijatom ograničeni. Sve što se u običajnom pravu prepozna ili prihvati kao vrijednost za koju se kupuje ili prodaje, prihvata se kao takva. Znači ne moraju biti dinari i dirhemi. Kada bi su tada ljudi vratili se ponovno da rade sa zlatom dozvoljeno. Kada izmišljaju nešto novo, dozvoljeno. Znači bilo šta čime se može kupovati plovit. I ovo je zadnje mišljenje, ono najjače. Da je to samo stalna vrijednost, jeli, koja nije ovisna o zlatom i o srebu. Kolika je, ili koliki je procenat zekijata, ili koji, koji je nisab ovih a, valuta, islamski učenjaci, jedan dio islamskih učenjaka kaže da se procenjuju srebrom. A, procenjuju se šta? Srebrom. Dok drugi kažu procenjuju se zlatom. I ispravnije je da se procenjuje vrijednost ovih valuta zlatom. Jer se one razlikuju po sebi. A moramo naći šta? Jer kažemo nije isto 3000 lira i 3000 maraka. Tako. Velika razlika. Niti je 3000 dolara isto kao 3000 eura i slično tome. Znači, razlikuju se neke, više neke manje, pa se mora naći nekakva vrijednost, po čemu da se ravnaju, Kažu neki učenjaci po srebru, dok drugi kažu po zlatu. I to je ispravnije zato što zlato čuva svoju vrijednost od vremena poslanika sallallahu sallam do danas dok je srebro palo i prilično pada i gubi svoju vrijednost. Pa je ravnanje po zlatu tada preče i bolje. I onda neki učenjaci kažu da zlato je isto tako drži nisab kao i druge stvari koje drže nisab u ravnini dok srebro varira pa ne bi u srebru bila korist, znači za siromahe, ako bi se u srebru to mjerilo. I nisa biva 2,5%. i po posto. Znači biva četvrtina ušura, ili četvrtina desetine, kao što smo govorili. Pa kada bi čovjek imao 100.000 maraka, zekat mu bio koliko? 2.500. 2.500 bi bio zekat koji pregodi. Zekat na nakit. Islamski učenjaci iz prvih i potrednjih generacija se razilaze da li se plaća zekijata nakit. Znači, veliko je razilaženje među pravnicima da li se plaća zekijat na ono što se koristi kao nakit. Imamo više mišljenja po ome pitanju, ali su dva najutemeljenija i najpoznatija kod hadijskih, kod, kod fikskih uh, učenjaka ili kod uh, islamskih klasika. Jel? Uh, Prvo je mezheb džumhura uleme ili većine uleme da se na nakit ne plaća zekat. Da se na nakit koji nose koji nosi žena ili muškarac ne plaća zekat. Uglavnom kada spominje nakit spominje se jeli, žena. Spominje se znači žena. I to dokazuje hadisom koga bilježi Ibn Džouzi u kome stoji Lejse fil huligi zekijatun nije, nema na nakit zekijat. Ovim hadisom dokazuje da znači, će džumhur uleme da nema šta zekijata na nakit. Je li hadis jasan argument ili nije? Jeste. Jeste. Jeste. Hadis je jasan argument, ali je bakar. Nije bilo dostajan. Ispravo je da sto riječi Džabira radijallahu anhu, kako kaže imam al-Bihepi. Nije vjerodostajan hadis kao hadis, nego su to riječi ashaba. I prenosi imam Malik, imam al-Bihepi sa vjerodostajnim lancem prenoslaca od Nafi, od Ibn Omara, da je da su njegove čirke imale zlato i nije davao na njega zekat. I rekao Ibn Omar, nema lejsefil hodi zekatun, nema na nakit ili ukrase, jer nema koje se koriste kao ukrasi, nema zekijata. I prenosi se od džabira, radi Allahu anhu, predaj koji je bliža Abdurzak i Vamel Bejheqi, da je isto tako kada je upitan o zekijatu na nakit rekao ne, ne daje se. I od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi kako bilježe vam Malik Abdurazak se od ostalim lancem pomosilaca da je imala djevojčice koje su bile jetini koje je odgajala kod sebe i da nije davala zekat na taj način koje su imali. I kazala Esma, bin Tebi Bekr, u stvari od nje se prenosi u vjerodostojnoj predaj koji bliži Mnjubi Šejbe da nije davala na nakit zekat. I kažu ovi učenjaci, pored ovih šest predaja koje smo spomenuli, prva je Batil kao hadis, a ostale su sahaba sve vjerodostojne, kažu ovi učenjaci a nakit nije i metak koji se umnožava. Je tako? Zašto ne daješ na kuću zekijat? Zato što ništa ti ne daje kuću. U redu. Zašto ne daješ na auto zekijat? Ništa ti ne daje auto. Osim ako bi nešto imao čovjek da radi time ili... To je druga stvar. No, međutim, i meta koji se sam po sebi ne, ne može, znači, umnožavati, auto ne može roditi drugo auto, je tako? Ne može za razliku od imetka, ako imaš 10.000 maraka, mogu proizvesti druge imetak, samo treba malo šta razmišljati i znači raditi i obrnuti taj imetak. A postoji mogućnost njegovog šta? Umnožavanja. Pa kažu imetak koji se može razmnožavati, umnožavati, povećavati, na njega se daje zekija taj imetak, žena to je njoj ukras, ne daje se to kao šta? Ne daje se, u stvari nije imetak koji se umnožava, pa ne daje se na njega zekija jer bi u tom slučaju zekijat šta pojeo i met a cilj je šarijata da se metak umnožava a ne da ga šta zekijat pojeo to je prvo mišljenje drugo mišljenje je da se na zekijat o, da se na imet da se na, na, na o, o, ne, ukrase ili nakit daje, daje zekijat bilo da ga je da se oblači, da se znači, koristi ili da se ostavi negdje, u tom slučaju na nakid bi se davao zekijat. I ovo je stav imama Ebu Hanife, imama Ahmeda po jednom rivajetu i Ibn Hazm to isto kaže. I to se prenosuje od Abdullah ibn Mesoda i od Abdullah ibn Amra, ibn Lasa i od Ajše. I oni koriste op, opće argumente. Koriste prvo ajetu koju uzvišen je Allah te barak tala kaže وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم a oni koji gomilaju srebro i zlato i ne davaju ga na Allahom putu ne izdavaju šta zekijat obradu ih volnom patnjom isto tako koriste hadis koga smo prethodno spominjali koji je vjerodostojno kome kaže poslanik sallallahu sallam nema ni jednog čovjeka koji ima zlato a ne daje na njega zekijat a da neće biti jeli, to grijano pa se na sudnjem danu pa će biti na sudnjem danu kažnjavan tim pa će se pržiti njegovi ili bokovi i njegova slabine njegove i leđa i čelo to su opći argumenti koji ukazuju šta da se daje zekijat na sami med nije ajed niti hadis nisu izdvojili šta nakit niti drugu vrstu imeta Potom koriste argumente koji su precizni, koji su vezani za tematiku koje govorimo. Kao hadis koga prenosi Amr ibn Shu'aib svoga oca od djeda da je žena došla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa njom je bila njena ćerka koja je imala na ruci dvije debele narukvice zlatne. Pa je rekao, daješ li zekat na ovo, pa je kazala ne dajem Allahu poslaniče. Kaže, bi li bila sretna da te uzvišeni Allah nas u, u sudnjem danu učini dvije narukvice od vatre. Pa je skinula te narukvice i bacila ih, kaže, ovo je Allahu i poslanik. Salallahu ala rasulim. I hadis bileži imam Abu Dawud, imam Nesai Tirmizi sa dobrim lancem prenosila. I hadis Abdullah ibn Shaddada u kome kaže ušli smo kod Ajše majke vjernika radijallahu ta'ala anha pa je kazala ušao je kod mene poslanik sallallahu alaihi wasallam a ja sam imala nešto nakita od srebra pa me upitao šta je ovo Ajša pa sam kazala Allahov poslaniče to sam tako sebi napravila da bi se tebi uljepš, uljepšala pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam a daješ li zekljat na to pa je kazala ne daje. Pa je rekao, to ti je dovoljno za vatru džahennem. I ovaj hadis bilježi je Budavud i dare kutni, ali njegov lanc proslaca ima slabost. Treći hadis, Esme bin, bintu Jezid, da je kazala, ušla sam ja i moja tetka kod poslanika sallallahu alaihi wa a ona je imala zlatnu narukvicu. Pa je upitala da li daje zekjat na to zlato. Pa je kazala da ne daje. Kaže, za se ne plašiš da će uzvišeni Allah te mu krasiti narukvicom od vatre. Dajte zekjat na to. Bileži ga tabarani sa slabim lancem prenosima. I prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu da je upitan, da ga žena jedna upitala o nakitu i zekijatu na nakit pa je kazao kada bude dostigao 200 dirhema daj, ne, znači, daj za njega daj za njega zekijat kaže imam pored sebe jetim te hoću li njima dati zekijat kaže dati bilježi ga Berzak Tabarani sa dobrim lance prenosilaca. Imamo predaju domara radi Allahom koja je mursa, slaba je, da je, da je napisao Ebu Musa Rašariju, naredio mu da naredi ženama oko sebe da daju zekijat na nakit. Imamo predaju Abdullaha ibn Amra da je isto tako tražio da se daje zekijat na nakit bilježi dare kutni sa dobrim lancem prenosilaca. Imamo predaju da Aisha radijallahu ta'ala anha da je govorila nema smetnje dati na a, na natut zekat bilježi dare kutni sa dobrim lancem prenosilaca. Prethodnoj predaj Aisha kaže šta? Da nije davala. A ovdje kaže nema smetnje. Ona kaže nema smetnje da se nosi ukra, da se nose ukrasi ili nakit ako se da zekijat na njima. Pa bi ova predaja bila kontradiktorna sa prethodnom. A ova je dobra, prethodna je vjerodostojna, ima jači lanac prenosilac. I navodi se, je li ovaj, ovo mišljenje od Saide ibn Musaiba i od Saide ibn Džubeira i od Ibrahima Nahaja, od Ba, od Nabira Baha i od Zuhrija, od Ulaha i Šeddada, Sofena Seurija i drugih imamo dva mišljenja znači o davanju zekijata na nakit autor je odabrao drugo mišljenje da je to obavezno i svakako da ovo mišljenje ima svoje mjesto a uh, hadis, hadisi koji spomenuti su dajiv. Osim prvog hadisa u kome se kaže da je došla žena sa dvije debele narupice. Neki učenjaci kažu, oni koji kažu da nije obaveza davati, oni kažu narupice su bile pretjerano velike. Znači, i više izlaze iz onoga okvira šta? Nakita. Tako je to bilo nešto preteri, preteri, preterivanje u nakitu ili isticanje nakitom i slično tome. Pa kaže, onda treba da ozir. To više ne ulazi, znači, u onaj obični nakit koji se smatra preterivanje obični nakit. Dok su drugi hadisi daji i onda bi nam ostali hadisi, onda bi nam ostali mišljenja ashaba jedni sa drugim. A ashabi kada imaju različita mišljenja, onda stav jednih se ne može pobiti šta stavom drugih. I to je braću pitanje u šarijetu kada riječi ashaba nisu dokaz. Riječi ashaba u šarijetu nisu dokaz kada jedni kažu ovako, a drugi kažu ovako. Ima da druge strane dolazi do suda, ima Ajšu, ima Abasa, na drugoj ima Omara, Omara i šta ja znam, uh, drugog nekog ashaba. Jedni kažu po jednom mišljenju, drugi po drugom. Tada ni, jed, do, ni mišljenje ni jedni ni drugi nije šta? Dokaz. Nije dokaz. Zato što imaju različite mišljenje. I mišljenje jednog ashaba nije dokaz kada se od njega prenosi predaja suprota šta? E ovdje Ajšina predaja. Ne može biti dokaz ni jednom ni drugom šta? Više ni rodnje, imamo dvije predaje vjerodostojne koje se prenosi. šta je to Ajša smatrala? Da li je prvo smatrala treba pa ne treba? Ili je smatrala da ne treba pa treba? Ne možemo dokazati. Tako da, taj dokaz pada u vodu. Ne može se koristiti. Ne smijemo nikako onda spominjati nije. Možemo skazati, navodi se ovo, a od pravde da kažeš navodi se od nje šta i suprotno tome, a ne da spomeneš predaju koja podupire jedno mišljenje, a da prešutiš drugo. To nije ispravno. Kažemo, svakako, ako sobode predaje šta prenesene, ispravnim lancima prenosilaca. U protivnom, uzima se vjerozostojna, a odbaciva se slaba, slaba predaja. Ja ne mogu kazati šta je jače mišljenje. Znači, koliko su mišljenja jaka i ovaj, imaju, znači, prenosi za Selefa jedno i drugo, da sahaba, u svakom slučaju ako čovjek da to je preče i bolje i to je i nije pogriješio sigurno ko da nije pogriješio sigurno a međutim da li je obavezan dat Allahu Teala Alem da li je obavezan što se tiče nakita koji je od bisera, prebulja slično tome na to se ne daje zekija bez razilaženja među učenjacima. Iako je vrijedno, iako ima svoju vrijednost, znači, jer nema dokaza da se na to šta daje zekijat. Zekijat na, dokaz su došli za zlato za sebe. A drugi nakit koji iskoristi kao natik, nakit na to se ne daje, na to se ne daje zekijat. Osim u kom slučaju? Da je namijenjen za trgovinu. Trgovačku robu, tada se daje na njih zekijat kao na sve druge. A međutim, žena ima prstenje i po prstenju gore sve oni ukrašeni, oni dragulji. I ima nekakav lančić i previsak na njemu, onaj veliki i sve dragulji okolo. I oni su teška, na njih se šta ne daje? Kako će da zekar? Ako može odvojiti, znači te dragulje, da izmeri, da izvaga zlato i da zna, znači u buduće težinu zlata da daje, ako daje li će zekijata njega uredi. To je dužnost da uradi, da ga vagne tačno, da zna koliko treba da, da ne bi dala manje. Više ne smeta, međutim manje smeta. A ako bi time, ako je to skup proces da to, da to zlatar odvoji, pa da to vagne, pa da to vrati, onda će se bojati Allaha koliko može i procijenit će koliko bi moglo biti, a najbolje je pitati možda stručnjake, oni znaju prilike koliko je, je li svaki taj biser težak, da ga izvaga i da odredi, znači, kolika je vrijednost i da onda da je zekijat samo našta na zlato. Odbije, znači, od pilike težinu čega? Dragulja. Svi, znači, oni ukrasni ovaj dragulja koji su stavljeni, a vagne je samo čisto zlato. I onda nakon toga da je, znači, da je zekijat. Thank you. Osim ako je to namijenjeno za što? Za trgovinu. Tad više nije ukras, nego je šta? Trgovačka roba. Tad se razlika. A ako vagne sve onako kako jeste, pa dadne zekat, imaće nagradu. Imaće veliku nagradu. I tako ne može pogriješ sigurno. No, međutim, ne možemo obavezati nikoga da daje zekat na ono zašto ga šarijet šta nije zadužio. Ako želi i ako uradi, hajde bereket. Jer ono što se dadne za, na Allahovom putu, neće čovjek biti šta uskraćeno. Vi znate hadis koga bi imam tirmizi kada je uh, Aisha radi Allah tala na hadisi vjerodostojan, kada je zak zaklal ovcu, pa kaže poslanik sa svem šta je ostalo od ovce, kaže samo plečka, jer je poslanik sa svem volio šta? Plečku, kaže samo plečka. Kaže sve je ostalo osim plečki. Sve je ostalo osim plečke. Sve što ste podijeli, to je ostalo. A sve što ste ostavili, to nije ostalo, to ode u stomak. A ono što ste dali, to će ostati. Tako je ovo čovjek se odadne na Allahom a zaođel putu ovaj sigurno da ćemo biti to upisano mnogostruko znači i da nećemo biti nepravda učinjena nijekom slučaju daje li se zekat na posude zlatne i srebrne koje ljudi imaju prvo korištenje srebrne i zlatne posuda nije dozvoreno znači to je šarijatom šta pogrdno i zabranjeno, zabranjeno jer je došlo u hadisu koga bileže Buhari i Muslim da je poslanik sa osanem rekao nemojte piti iz zlatnog i srebrnog posuđa i nemojte oblašiti svilu to je njima na dunjalku a vama na pa čovjek kao vino koga bude pio ovdje neće ga piti šta od džennetu, od koga neće glava boljeti neće se opije pa će biti kaže na isti način koga koristi ovdje ne može ga tamo koristiti jedeš ovdje iz zlatnih posuda i zlatnim kaškama, ne možeš tamo jesti Zato što sebi, hoćeš sebi na dunjalku učiniti džennet, jel u redu? A džennet nije učin na dunjalku. To je kod jehovi svjedoka. To je skonji promijeniti ovaj dunjalku i doće čovjek da lijepo lav dođe pored tebe, jedete iz iste posude i smješkate se jedan drugom u facu. To je kod nje. To je njehov džennet ovdje i džaba, džaba, ima, džaba im taj džennet. Mi ga se odričemo, neka ostanu na njemu. A naš džennet je nešto drugo, inša Allah. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nemojte jesti i nemojte piti iz zlatnih, eh, nemojte piti iz zlatnih i srebrnih posuda. No međutim, ako čovjek uzme zlatnu posudu sebi ili srebrnu i koristi je, mora davati na nju zekat. Čak kod uleme koja kaže da se na ukras ne daje šta? Zekat, jer ovo nije ukras samo. Ovo je nešto, ne možeš ti imati zlatnu posudu i kaže ovo je meni ukras. Žena stavi sebi zlatni prsten. To nije ukras, je li tako? Međutim, zlatna posuda nije ukras. To nije ukras. Pa se mora, znači, davati bez obzira bili imali to muškarci ili žene kogod imao takve stvari mora davati u zekija jer je to vid rasipanja i to je vid a, a, oholost kao što su spomenuli šta prethodno predaju kada ona žena došla sa dvije debele narupice kod uleme koja tako tefsiri, koja kaže šta, to je pretjerivanje, to može čovjek odvesti u oholost, može, može, može, kaže treba dan zekat na to. Jel, a kažemo, da ne bi neko kazao, pa dobro, zašto može ovo, zašto može ko žena ukrasi mogu, a ne može zlatno posuđe, kažemo zato što je ukras pohvalan na ženi i ona je ta koja se ukrašava i odrasla je ukrasima, kako kaže uzvišeni Allah te barakve tada, evo meni reše u filhini jeti u ovu da hisami ga pa ilu mubin zar onaj koji je odastao u, u krasima a kada se raspravlja, ne zna se raspravljati tako je opisana žena nema dokaza, nema snage, nema moći da se raspravlja to je znači nešto drugo to je ukras ne dok to nije prisutno znači zlatno srebno posuđenje isto tako ko bi uzeo ovaj ko bi uzeo a, kipove od zlata ili sebra ma čovjek titin kip zlata koliko ih danas drži titu još uvijek na zidu znači, i kipova ima onih mali ja sam vidio kod više muslimana jednog sam tražio da ga razbijem kaže kaže rođak bil ti to uradio <laughs> znači njima je čudno još uvijek kako, kako bi ti to uradio i tako imate danas organizacija koja je zove po titinom imenu pa tako titino imeno se titini pioniri i jeli svako ko voli titu bit će sa titom jer čovjek koga voli, kako kaže poslanik, el mer umame nahab. Tako da što je Buhari kod muslima, nisu braće naše riječi. Allah je ništa ne govorimo od nas. Ne znamo ništa dok nam ne kaže Allah šano i njegov poslanik sa šta ćemo pričati. Tiče vjere. Kaže, čovjek je sa onim koga voli. Koga voliš, sa tim ćeš biti. Pa kogod voli Allahove neprijatelje, bit će sa njima. I na dunjalu, Allah će ga spojiti na dunjalu, a počašće ga i u džahennemu da budu skupa. Ali će se oni odricati njih. Pa, znači, kipove, pored toga što čovjek ima duplu kaznu, jer kip je, jer, jer, jer, jer ona tanđara sama po sebi haram, nije, nego je haram kada je od čega? Od zlata. I čak kada bi je čovjek imao, a ne bi je koristio, ne bi jeo iz nje, to je blaže nego šta? Da jede. To bi samo bilo rasipništvo, stavljanje metka tamo gdje ne pripada. A međutim, kip je u svakom, svakom slučaju haram. I još ako je od zlata, to je dodatni haram. I onda mora plaćati na njega zekijat mora na Titu plaća šta? no međutim, neće to Titu činiti muslimanom. Nije u kom slučaju. Jer neki hoće, će govorili, čuo sam da su neke muftije pričale kako je Tito u zadnjim ovim momentima kada se raspadao. Jel mi, Allah valem, nemamo argumenta za to. No međutim, ono što je pokazuje, ako je umro na onome na čemu je bio, sve kazne kuranske koje spominju, odnose se na njega i na njim slušaju. pa kada bi čovjek imao znači nešto od ovoga treba na to davati zekat ali ne daje zekat sve dok ne dostigne vrijednost čega i sam ako to što ima ne bi bilo vrijednosti ni saba ne bi davao na njega zekat Dakle, zekat se ovdje daje zato što je to vraćo pretjerivanje, rasipništvo, veliko. Da čovjek jede iz zlatnih posuda, iz zlatna posuda ili srebrna. Ne smeta da je posuđe kvalitetno, da je vrijedno, ono posuđe cepta što ima, sliš o tome, ne smeta, ko ima mogućnost da kupi ovaj, i živi na tom stepenu, a međutim zlatno je šerijatski zabranjeno. Znači, spomenuo smo kao, jel, pred one žene, da čovjek uzme, a, ovaj, ili žena uzme, znači, nakit koji je skupocjen a, i pretjeriva u tome, znači, bilo bi kao ona žena koja je došla kod poslanika sa osvrame i pitana je za, za nakit. Dalje, zekijat na platu, na mjesečni dohodak ono što čovjek zaradio. Imamo čovjeka, službenika, koji prima platu mjesečnu, ili sedmično prima platu, kao što je u slučaju Americi, ali tako, koje sedmično prima platu, koliko sam upoznao. Na zapadu je mjesečno. Ovaj čovjek koji prima platu mjesečno može biti u jednom od dva slučaja prvom slučaju da ima imetak koji je dostigao nisam. I onda ovaj imetak dolazi na imetak koji je dostigao nisam. I ovo je treći slučaj dodatka imetku na ono što smo spominjali, ako se sjećate, u prošlom predavanju. Kada spominjali, znači, imetak kada dolazi i metak dolazi pa je od iste vrste. Pa dolazi pa je od iste vrste, ali dolazi od iste vrste i od njega je. Pa, spominjali smo čovjek na trgovinu i metak se umnožava. Ili došlo ovaj, ojenjeno se, ovaj, ojenjeno se ovce i sliče tome. A sve to ulazi, znači, u isti propis. Imate i metak koji je od iste vrste, ali ne dolazi šta? Od njega. Čovjek imao 40 ovaca i kupio još 5. A imate i meta koji nije šta od iste mrste, pa nećete deve spajati sa zlatom. Dobro, čovjek ima 4 deve i ima 70 grama zlata, ne spaja se, to smo spomljali, jel? Ovdje ko ima i metak, znači koji je dostigao nisa, i dođe drugi imetak, dužan je da daje na imetak koji ima nisab kada pregodini šta? Zekja. A imetak koji mu dolazi napravit će sebi nekakvu tabelu i pisat će znači koliko mu je dolazilo od imetka. Pa taj imetak ulazi u nisab, a ne ulazi u šta? Molim? Ono što pregodi. Jel u redu? Sve taj zati koji smo to govorili. Ulazi. Kako ulazi u nisab? ulazi u nisab kada taj imetak dođe, on se smatra znači sastavnim dijelom nisaba. No međutim treba da on sam po sebi šta? Nećeš ga znači u taj nisab, u, ta, u to isto pregodio imetak ja dao u februaru zekijat i u martu mi došlo ne znam, hiljadu maraka još na, na, na, na, na ovaj na nisab. Ja ne moram davati na ti hiljadu maraka osim kada on šta? Pregodine. Da nemam onoga prvog, Bil morao na ti hiljad maraka ikako davati? Ne, ne. ne bi nikad ni pregodnile, zato što hiljad maraka nije šta. Nisam, nisam. Ali budući da imam ovaj metak, ulaze u šta onda? U nisab, ali ne ulaze u da pregodim. Jel u redu? Jeste shvatili to? E, to je cilj. Pa znači čovjek kada dolazi, ili taj metak je došao, kazali smo da je mišljenje ovaj džumhura u leme, da se ne daje zekijat ovaj, ako je nije od potekao od osnove imetka dodatni metri. Je li ovdje potekao od osnove? Nije, ti imaš hiljadu maraka, jeste valuta, jeste jedna vrsta i metka, ali nije šta od njene? Osnove, ja sam radio za to, a nije to dala trgovina, nego taj mi metak stoji, ili možda radi na drugoj strani, nije bitno, ali ovo je zarađeno mojim šta? Trudom, a nije došao iz osnove i metka. Pa bi onda čovjek trebao, znači, da pravi sebi, znači, nekakav raspored kako će davati zekljara. I to je zahtjevno i teško da je zahtjevno i teško, da čovjek pazi koliko mu je došlo i koliko je pregodnilo, jako je teško. Zato kažu ovaj, neki učenjaci, kada čovjek želi da daje zekijat, neka ovaj, olakša se da daje zekijat na sve to. Znači, kada dođe vrijeme i metak pregodine, toga dana koliko si imao, na to je daje zekijat. Bilo ti je došlo prije mjesec ili dva ili tri, imao si tri, pet hiljada je pregodnilo. Ali si u zadnja 3-4 mjeseca dobio još 2000 i one nisu pregodne, na njih izdužan za zekijat. Ali kada dođe vrijeme danja zekijata, daju na njih i tako se se očistio, znači i opet ulazi u šta? U isti onaj propis jeli, koji smo koji smo spominjali. U tom slučaju bi bilo davanje a, e, zekijata unaprijed. A davanje zekijata unaprijed je dozvoljeno ako postoji potreba po mišljenju svih učinjaka. Nema smetje da čovjek dade zekijat unaprijed godine. Znači da se izdvoji unaprijed. Jer ovdje ko je, ko je dao za onu hiljadu koja mu je došla mjesec dana prije napunjenja vremena davanja čega? Zekijata nije nam mirila šta? Godinu. Nije pregodnila. Pa si dao zekijat za tu hiljadu šta? Unaprijed a to je dozvoljeno i u tome nema inša tela nikakve smetnje, kako kažu islamski učenjaci. Islamski, islamski učenjaci. A ima i treću mogućnost, a to je da za svaki mjesec, znači koliko mu dođe, da dadne na to šta? Zeki. Koliko mu dođe, ovo je svakako vraćao, nakon što čovjek riješi sve svoje šta? Potrebe. Platiš kiriju, platiš struju, platiš vodu, sve, sve, sve platiš. I šta ti ostane nakon toga? Platio sve, imaš platu, na primjer, ovaj 2000 maraka. Imaš nemoguću platu Bosni. 2000 maraka. I kad sve platiš, ostane ti nešto. A imaš nisab, ostane ti 500 maraka na primjer. A imaš već nisab 5000 maraka, onda od tih 500 maraka izvojiš koliko? 12 i po maraka. Je li tako? Je li tako ili nije tako? 2 i po posto. Jesi. 12 i po. Znači, to bi bio onda šta? Nisab. Nisab. To bi bio stvari vrijednost, jel, nisab za, za, za, za tih 200 maraka, budući da imaš tamo vrijednost koja nisab, pa si je priključio nisab, ali nisi priključio da pregodi. Ima, znači, ta mogućnost. Ovdje kada smo spominjali, a, zaboravili spomenuti, kada smo spominjali zekata nakit, kada bi uzeli, uzeo čovjek nakit koji mu je haram, uzme čovjek zlato, a, kao nakit, uzme sebi onaj lanac, onaj debeli, onaj vrat, ko šije što se mlate, onaj debeli lanac, i stavi ga na vrat. Mora li davati na njega zekat? Bez uzera što je stavio haram, to što stavio haram, to što si griješan, to je jedna stvar. Međutim, moraš davati na njega zekat. Mora čovjek davati na njega zekat. Bez uzera što je uzeo šta nakit koji je haram, to je njemu haram da koristi. No, međutim, ako dostigne nisab, on je, jer taj imetak je on haram sam po sebi. Molim? Nije sam po sebi. Imetak koji je haram sam po sebi alkohol. Svinsko mjesto. Pas, truba, tambura. To je imetak koji je haram što sam, harmonika. Ona je sama po sebi. Znači, to je imetak koji je haram. Dok ovdje zlato nije haram. Kad bi to zlato pretočio isto i napravio ženi, ili to, to, taj lanč koji je stavio zlatni, dao ga ženi da ga nosi, ili je haram? Nije. Znači, da, nije i metak, nego ta i metak je haram zbog spoljne, spoljašnje sile koja je došla. Ima čovjek hiljadu maraka i stavi na banku da dobija kamatu. Haram. Znači, da ti isti hiljadu maraka okrene u drugu stvar, halal, je u redu. Ista stvar, znači nije ima i metak koji znači haram sam po sebi, ima i meta koji je haram, znači zbog drugog elementa ili faktora koji ga čini haram. Pa mora u čovjek opet da daje na njega šta? Zekat. I druga e, situacija, i drugi hal u kome se ovaj čovjek može naći. Prvi je hal šta? Da prima mjesečnu platu, prima dohodak, i ima nisa. I drugo je da prima, a nema nema nisa. Jeste da prima, a nema nisa. Takav čovjek ne mora davati zekat jer za zekijat je neophodna šta? Nisam. Pa ne mora, znači, davati zekijat. Znači, uzme, podmiri sve svoje potrebe, sve oni 2000 maraka i ostane u 500 maraka, ne smije. Kada? Ako jednog dana ostavi, znači, uštedi da ima vrednost sa, pa dodaje zekijat. U protivnom, te taj imet postaje i nadaje na njega zekijat. Zekijat na meh žena dobila meh daje li na njega zekijat kod nas je rijetko da žena ima mehr da je u vrijednosti sala to se rijet, rijetko dešava no međutim to je jeli po arapskom svijetu je to normalno znači dole mehrovi idu do par miliona čovjek mi kaže, pričao sam sa jednim kome su došli, došao da prosi čirko čovjeka i ovaj mu rekao 5 miliona eura, hoće mehra. Pa on rekao, ovaj kaže, nije, kaže, problem da 5 miliona eura, kaže, nije to za mene sporno, ali kaže, sporno što će ljudi pričati. Kazat će, jeli da, ovakav i onakav, jeli, shvatat će ga da nije prisaban dok je dao toliki mehr i tako dalje, pa je odustao. Znači, odustao je za to da ljudi ne bi pričali, a ne zato što nema i to se dešava. No, međutim, ima je li oni koji se Allaha boje, pa omoguće. Zato dosta braća ostane, zato u arapskom svijetu imate djevojaka koje nije dotakao ni muškarac, ni džin. 40 godina, 50 godina, nevina nikada se udavala nije, a znači nikad se muškarcem progovorila nije. A imate, u Jordanu samo imate 40.000 djevojaka, znači časnih djevojaka, vjernica koje su od svoga ponesta pokrile niko i nikada vidio nije. A nikada se udat neće. 40.000 takvih žena, zbog čega? Zbog ovoga. Zbog me. Ja sam nekoj braći spomenuo ovako, sam bio kao student, pa mu spomenuo kad ćeš ženiti. On, on se uhvati smijati, ovaj, još samo na leđa ne padne u smije. Znači, 35 godina ima i čovjek se smije kad mu spomeneš bračnu zajednicu, to je za njega nešto ovaj ne pojmio kao kada bi tebi neko sada imaš 35 godina spomenuo a kada ćeš u penziju to bi tebe nasmijao lijepo da rekao bi ovo je ovaj lijepa šala u ome dan razveselio si mi dan kada sam rekao da ću penziju kakva penzija no, tako znači ovaj <laughs> pa ljudima ljudi nemaju znači ni na umu negdje, ni u podsvijesti tamo unaprijed do deset godina da bi se mogao ženiti. I zato nije čudo znači da vidite čovjeka u tim podnebljima da ima 50, 52, godine i voda malo djeta ovako za prst kada drži voda. U najljepšim godinama, znači kada mu je potrebno da ima pored sebe ženu, znači čovjek nemoguće je da živi danas u Fesadu, ni u tim zemljama bez žene. Osim ako je Allah odragi da je čovjek prinuđen. A da se može ženiti da se ne ženi, to je bela. I to je znači dobro od toga da se djevojke ne mogu davati. Pa je jedna od njih došao babu na smrtnoj posteli, 40 godina ostala, nije se udala. I ona dok prije svoje vrijeme, niko je više neće. I baba na smrtnoj posteli kaže, čeri, hoćeš li mi halal? Vidi on, dođe jedan odbije, pa dođe drugi odbije, pa dođe treći odbije. Koliko je došao da se ženiš u redu? Koliko znaš Kur'ana? Koliko znaš hadisa? Gdje dolaziš napred? U redu, to je lijepo. No, međutim, ovaj, je li ista ta djevojka koja se udaje na tom stepen pa znači opterećuješ čovjeka i tražiš od njega ovaj mimo njegovih mogućnosti jer kod nas poznato da svi ljudi znaju pola Kur'ana više od pola Kur'ana na pamet da znaju o, hadijsku zbirku da smo naučili ovaj hadisa ko zna 60 neovi hadisa smatra se da je dobro naučio jel? ili da je, da je, da je ovaj da je da je ulema u svakom slučaju ovaj, tražiti više nego što je poznato u običajnom pravu je neispravno. Pa je ova djevojka babo je pitao, hoćeš li mi halalti? E, babo, kaže, babo kad mi pitaš, neću ti, kaže, nikad halaliti. Znači, babo na smrtnoj posteli, kada svako halal, vi znate kada je neko na smrtnoj posteli, kada je ženada, svako svakome halali. Ali kaže, babo, nikada. Pa nikada, naravno nikada. I ne treba da mu halali. Ako je, ako je on, ako on tako, znači ona je ostala sve njene vršnjakinje imaju porodicu, zasnovane imaju djecu, imaju znači bračnu zajednicu, ona ostala nakon toga da ostane kod brata ili kod sestre, pa da ide sedam dana kod jednog, sedam dana kod drugog, dok ne završi negdje u, ovaj, sama ili u nekakvom domu ili gdje će već završiti. Pa je mehr problem, a to je u malom mehru je bereketa, veliki mehru, no međutim ne možemo braniti šta, veliki, veliki mehr, ne možemo braniti veliki mehr, to je šarijetski dozvoljeno, jer uzmišljeni Allah te bar kaže u Koranu, a وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا kaže da ste njekoj njoj dali qintar, to je tovar tovar zlata si joj dao nemoj kaže ništa od toga uzmati nemaš pravo ruke svoje pružiti prema mehru jer u redu Pa spominje uzvišenje Allah da je daš kentar. I navodi se predaje poznata od Omera, znate kada Omer ograničio mehr, a, da bude koliko često dirhema, ili šta je već ograničio. Pa žena ustala, kaže, Omer, ti ograniči, Allah kaže, kaže, kullu nasi efkahu min Omer. Kaže, svi su ljudi učeni od Omara. Pa je, znači, vratio sam više, ali vidite, zapra da je, koliko znam da je, pa i, da nije vrlo ustano Omer. Dobro. Žena uzela mehar koji je vrijednosti Saba ili više od toga. Da li je dužna davati na njega zetja? ako je mehr dostigao znači vrijednosti saba ili više od toga žena je dužna da daje zekijat dužna je da daje zekijat na mehr kada god se napuni lunarna godina je hijđetska godina no međutim muž se oženio i nije joj dao zek, mehr odmah nego kaže da ću ti sada 100 maraka, a ostalih 5000 ćeš dobiti nakon 10 godina. Jel To zovemo ahar, ili muajđer, to je mehr koji se daje nekada kasnije. I to je dozvoljeno, dozvoljeno da samo mehr bude odmah na početku, i to je najpreće. Dozvoljeno da bude nešto prije, nešto poslije, da dozvoljeno da bude sve poslije. S tim što neka ulema kaže, a, lijepo je prije osamnjivanja širijatskog, nego, nego što se, znači, e, osame, da joj dadne bar nešto, bar dinar, bar euro, bar, znači nešto da bude prije, znači, odnosa. I dozvoljeno da sami metak bude kasnije. Dozvoljeno sami, i to je, to je mehr koji se daje. I ovdje mnogo ljudi pravi grešku. Znači, kaže se, 100 maraka je sada mehr, a kasnije tamo nekada u životu ili ako me razvedeš daješ mi toliko pa je jedan čak propisao čovjek na 7 kila zlata odavde iz naših podneblja. I došao, došao razbod. Došao razbod. Kaže, ja sam pa živ bio čovjek koji baći dužnost da nauči svoju vjeru. Šta potpisuje i na šta se obavezuje. Kad se ženi, moli Boga samo da se oženi. Razmišljanje jednog dana može doći do razvoda braka. Jesi li spreman da, da, da, da ispoštuješ ono što se običao nisi? Nemoj to ni potpisivati. Pa je dozvore, znači da bude meh i ovako, i ovako, i ovako. Znači da tri dijela. Jel? Ja prije ili poslije ili nešto prije, nešto poslije. Ako je žena dobila nešto i ako je vrijednosti saba, davat će zekijat. Ali ako je dobila, a nije vrijednosti saba, ne daje na to zekijat, ali ima nešto što je ostalo šta? Za kasnije. Ako je to što je ostalo za kasnije, to se smatra dugom. A o dugu smo govorili. U redu. Ako čovjek može vrati i ustanje, pa do tog vremena dok ne vrati, dužan je da daje zekijat ako nije u stanju, muž misle da može dati, pa ne može u povu tešku situaciju financijsku, prošlo godina ne može, kada dobije, nije dužan da daje zekijat, osim da daje zekijat šta na jednu godinu, kako kaže imam malik, i Ibn Taym je dao to mišljenje te žive. Je u redu? Znači da dadne na jednu godinu. U protivnom dužan da daje sve. Ali ono što je dobila, ide sa onim kada bude davala znači zekat, bit će znači u propisu onoga što je jel, što će dobiti kasnije. Ulazi, znači, sve u nisam. No, međutim, ako žena vjenča se i odredi se mehru i prije nego što ima odnos sa njom, pusti je čovjek. Nešto se zakačili oko svadbe, nisu mogli dogovoriti gdje će svadba biti, u redu. I on je pustio razvuti, ili se umiješala mama, punica se nešto umiješala, to njemu nije bilo nešto pobolje, i pusti ženu. Duže je da koliko mehra? Pola. E na to pola mehra onda ona će dati šta? Zekijat. Nakon što? Pregodini, ako je? <clears throat> Ništa. Visinin sa. Protivno? Neće da otiš. A kaže neka ulema za onu drugu polovinu daje muž. Što je njoj odredio kao <clears throat> mehra? pošto ta druga polovina znači ne daje zato što je, kaže na drugu polovinu je odgovoran, je odgovoran za nju muž. U svakom slučaju zekijat je znači ovdje a, i metak koji ničim ne izlazi i, i, i podleže, znači izlazi iz, iz onoga jeli, okvira e, ili metka koji podleže zekijatu. Znači mora se na njega davati zekijat. nakon toga smo došli do poglavlja a, zeka na život. Stop. Ču više o tome o tome govoriti u narednom duže. Ču Allah te bar tada da nas poveći našoj djeri. Sunnika Allahom, sanika, sallallahu alaihi sallam. Sam su pustili, sallallahu alaihi sallam. Sallallahu alaihi sallam. Sallallahu alaihi sallam. Jel u ovome? Ne. E, mora biti zlato, novac ili bez obzira šta je u mehru, daje se na njega zekat. Ako je u vrijednost. Možda od, ako je garderoba ili nešto. Ako je ono što e, na šta se daje zekat, ako, ako je u toj robi, u koj, znači spominjali smo robu na koji se šta daje da zekat. Ako je u robu koji se daje zekat, to se uzima. No, međutim, ako je u robu koji se ne daje zekat, ne da, znači kupio je, kupio je auto, ide na auto zekat. Ne ide na auto zekat znači ljudi ako je dadne i mjetak, ako je dadne zlato, ako je dadne ovaj, nešto na što se od robe daje uh, zekat, onda podleže, znači, zekat. Ah. Da. Kako je razlika između auta koji vrijedi vrlo malo kubaca i onom koji je vrijedi koji je pošli? Sada. Razlika je u tome što onaj ko vozi Porsche, on svaki dan jede obrok sa mesom. Onaj ko vozi auto koje je jeftino, on svaki dan jede nešto što je skromno. To je stepen života čovjeka. Čovjek nosi odjeću, sva odjeća na njemu ne vrijedi 30 maraka. A drugi čovjek nosi odjelo koje vrijedi 500 maraka. Znači, to je, to je stepen čovjeka i njegovog života. Međutim, ta, ta vr, taj vid robe ne daje se na njega zekijata. Onda kada bismo kazali, u redu, hajmo na auto davati zekijat. Kako da odredimo? Koje je to auto na koje se daje, na koje ne daje se? Čovjek platio auto 10.000, kažeš sve što je preko 10.000, plaća se zekijat. U redu, čovjek platio 10.000 i plati. Drugi platio 9.999. Za Marko manje i on šta? Ne plaća. Znači ne možemo, na osnovu čega da postavimo ta pravila. Tako da je, zato je to došlo u šeritu roba. Roba na koju se daje i roba na koju se ne daje čovjek ima kuć koja je skromna, ali je u vrijednosti čega? Nisaba, kad se mjeri u svaka kuć vrijednosti Nisaba, je tako? Nema jedan i vrijednosti Nisaba. Da je koliba, ona vrijedi 3-4 hiljade maraka, je tako? A ima drugi čovjek, čovjek napravio veliku kućerinu, digao sa četiri sprata. Nije to i metak na koji se daje zemlje. Jel u redu? Jesu. Osim ako je taj hađija i metak, Allah je dao svako dobro, ako je namijenjen za trgovinu. To je drugo. Znači dok je auto namijenjen za trgovinu, bilo da je hiljadu, Pa imaš takvi pet auta i nisav je da. Ja, e, to je drugo, znači, on ulazi u drugi propis, a to je rasiplište. <laughs> Jer imate, braće, ljudi, pazite, znači, ne smeta da čovjek u šarijatu ima, znači, ovaj, da je bogat uh, e, i, i da ima lijepo i auto i sve, no međutim imaju granice. Imaš auto, sve ti u redu, no međutim, hoćeš ti auto koje ima senzore kada kiša pada da se brisaš sami kuću tebi je teško rukom, to je zahmet veliki da digneš onu ručicu i da podesiš vremenski koliko će se često brisati one, one jel, brisači, pa ideš za to, prodaješ auto i, i koliko ljudi, braće, kupi auto, vozi ga dva, tri mjeseca, izišao novi model, sve isto, samo sitnice nekakve, kao telefoni, kupio se telefon, sve samo izišao ovaj nekakav novi model, drugačiji oblik, sve isto, znači jedan onaj program koji se u njega instalira, isto sve, i čovjek proda taj telefon, izgubio pola vrijednosti, kupuje taj, to je rasklišno. To je tjeranje, tjeranje šehveta, tome nema kraja. Pokušajte tjerati, samo dok dobiješ taj proizvod koji si dobio, već tamo negdje u seriji imaju tri bolja od toga. Samo nisi još iži, evo ovi momci što radi s telefonima, oni zajedno. To ima u seriji tamo tri, nisi još došao do tebe. I ti samo dok si ga uključio, tamo si ga instalirao i postavio imena i se, vidio kako radi, moraš kao To je rasipništvo ali ako imaš potrebu ti za telefonom, puno putuješ, jedan telefon došao, ima na njegov navigacijalni sistem, treba ti puno putuješ, ne znaš ulica, kupiš, ne smeta. Sve što čovjeku treba i čovjek zna po sebi da li mu nešto treba ili ne treba i da li je to raspišno ili nije raspišno. Tako da prikupi zoholosti on ulazi, ovaj, a, inel mu bez dirine, nekano ih hvane šejatin. Jeli, oni koji, koji raspaju, oni su šetanska braća. I to je, to je druga završa. Yes. Sina Mehra se može promijeniti u toku braka? Visina se mehra ne može promijeniti u toku braka. Nema mijenjanja visine mehra. Mehri je bio i ostaje. Ali ti žena može oprostiti jedan dio. I sve ti oprosti. Nakon braka dođe, vidi da se dobro činite, da lijepo postupaš sa njom, nisi ovaj, činiš joj neprilike, poštuješ je, uvažavaš je, kaže, slušaj, ono sve što je ostalo, halal ti bilo, ne smeta. Ostalo je visina, međutim, ona je ne mijenja se šta? Ono što je u ugovoru. To ako čovjek želi da promijeni sa njom, da napravi poseban ugovor, da sebe ogradi, da ne bi ona promijenila mišljenje, pa porekla ono što je kazao, to je druga stvar. No, međutim, žena može, ima pravo da oprošti svome, šta? A, Fein tibne lekuman šein minhu. Ako vam one nešto od toga dragovoljno ako vam oproste, onda znači vi to uzmite. Preko luhu heni en merija, onda vi to jete, jel, dragovoljno, ona je to oprostano, međutim, ne da ti njoj, ovaj, po cijeli dan spočitavaš kako su teškoj situaciji i kako se ovaj upao nekakvu krizu i stalo je nabacivaš, ne bi ona kazala, pa dobro, živi bio džaba živi. Ne moraš ga davati. To je zabranjeno. Nego ona sobom, ako želi, ne smeta. Je li šarijatski ispravno da žena traži ovaj mehru što sam malo prije spomenuo, ono u slučaju razvoda braka, da ćeš mi toliko, a sad toliko? Ne, ona je dužna, znači, da se odredi mehru. Znači, mehr i to ulazi u mehr. Ona može kazati mehr će biti u slučaju razvoda braka ili a to je mehr. Znači nije to poseban imetak, da ona traži poseban imetak koji ako je razvede čovjek da joj da to nije ispravno. Ona treba tražiti znači imetak koji joj šerijetski pripada, to je mehr. I to je njeno pravo. Ali da traži imetak poseban koji znači ako je razvedeš moraš platiti toliko i toliko i ne treba ljudi da to pristaje jer čovjek neka ponekad dođe u situaciju da se mo, i ponekad je razvod rahmet i ženi i muškarcu. Razvod braka je rahmet. I bilo zato ga uzvišen je Allah i propisao i dozvolio ga, jel? Ovaj. Ali ne treba znači čovjek da sebe ograniči i da sebe veže, da sebe okuje da mora živjeti sa tom ženom. Jer ne zna kakve će, jel, biti, kako će stanje i halbi. Ta žena ode, počini eh, određene stvari, jel, koje, koje ne bi smjela činiti, jer se ponaša, ovaj, neislamski i tako dalje i nakon toga čovjek mora trpiti zbog toga što nije u stanju da je plati ili ono što, što je običao dati ako dođe do razloga. Ne, ne, ne, taj metak je odvojen. On ima svoj metak, on ima svoj metak i oni su odvojeni. Znači, to su dvije osobe i ne mogu se, znači, te dvije osobe kao dva brata koji žive zajednički, svako ima svoj metak. Babo i sin svako ima svoj metak. Ha. Babo ima 50 grama, sin 50 grama zlata. Nije zajednički. To se ne spaja. To je znači kod jedne osobe. Šta je vlasništvo jedne osobe? U redu. Druga je stvar ako rade muž i žena i sve stavljaju istu kasu. Ha. Nema podjele. Znači jedna je kasa, jedan je i metak. E, to je onda druga stvar, ovaj, ne daju. No, međutim, ona ima svoj metak koji za nju mehru svoj ima i nije dostigao zekijat nije dostigao nisam. Ili vrijednost na koju se daje zekijat. A muž ima nešto, nije, nećemo kazati, spajate šta pa dajete skupa. Ne, to je njeni meta koji vrijedi samo zekijat. Jesu. Vezano da svi najčuo sam sve. Zašto, za? Svi, dobro. Neka sam vidio, sam čuo, si u svijetu što je rekao. Ja, da, toliko procenat svile jeste neki da li je tu istina znači jeste jedan dio lemetu dozvolio znači brane samo znači svil koja je 100% posta znači, čista svila a međutim najpreče je braća čovjeku da se mane svega šta ima znači u njemu svila je zabranjena i ovaj da bude čisto svile tu nema rezerve ali ako bi bilo svile 25% a ostalo pa mu ili se razlikuje procenat, onda tu postoji razilaženje među lemom. Jeste, ali čovjek najkraće i najbolje da to neko za to ostane. Jeste. On se mjeri po zlatu. Kazali smo da jedan, ulema, jedan dio uleme kazao da se mjeri po čemu? Pa, 24 karatno zlato je kazali smo koliko? 80? 1 gram. 5. 5. 75 grama, ali tako? E. A, a, 21 je 97 i 18 je 113. Je u redu. Mjeri se 90, 24 karatno zlato, to je 85 grama. Koliko je 85 grama danas vrijedno zlata prodajna? Kolika je? I začuna se i onda vidiš koliki ti nisam. To je govorimo, u metku novce govorimo. To mi govorimo. Ako zlatu, važe ga. Ako je u metku, u metku procijeni ga. U redu. Jer nećeš vagati ovaj Možeš vagati 5000 eura, 10 nitko 50, jel? Lagano. Nego znači one se procijenjuju, jel? Zato što je to procijeno. Ja sam je ovo, ovo je imati. ako je promjena, ako je zamjena iz ruke u ruku, nema smjena. Ti kupiš nešto, recimo kupiš pile, dva pile za 15 marata, da je 5 eura i 10 marata, koncept za vrat, dvije komarka. Pa ugovor u jednu. Lava, ali to je dobro pitanje. To je meni postavio vrat jedan pitanje, koji rekao da postavim ja oko. jesto se često čini. Čovjek daje marke ili daje eure, a oni vraćaju marke i tako dalje. Zamjena kao zamjena ne smeta, znači. A pa međutim, da li se tretira kupovina i prodaja, da li je to u isto vrijeme može se tretiti zamjena? Možemo to vidjeti pa provjeriti. Da vidimo, znači, šta su islamski učenjaci savremeni kazali o tome. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam,